كان كلامنا في آخر درس أخذناه على الحديث الخامس عشر من أحاديث عمدة الأحكام والحديث هو حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء سبق الكلام على المسائل المتعلقة بالحديث ودرسنا اليوم حول الحديث السادس عشر آه، من أحاديث العمدة بإذن الله عز وجل يقول الإمام ابن قدامة يقول الإمام آه، عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ربع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه është rob i Allahut i dërguari i tij salavatet dhe selamet e Allahut janë mbi të familjarët e tij dhe shokët e tij më pas thotë Allahu i lartësuar o ju të cilët keni besuar frikësojuni Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos vdisni tjetër veçse duke qenë muslimanë o ju njerëz frikësojuni Zotit tuaj i cili ju krijoi prej një shpirti të vetëm dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej këtij çifti bëri që të rrjedhin shumë burra dhe gra andaj keni frikë Allahun me emrin e të cilit ju betoheni dhe kërkoni të drejtat e ndërsjella pra ruajini marrëdhëniet farefisnore në të vërtetë Allahu është kurdoherë mbikëqyrës mbi ju o ju të cilët keni besuar frikësojuni Allahut dhe thoni fjalë të drejta ai Allahu ua përmirëson punët tuaja dhe ua shlyen gjynahet tuaja në të vërtetë ai i cili i bindet Allahut të dërguarit të tij ka fituar me fitore të mëdha Më pas, fjalët më të vërteta janë fjalët e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë të, ato të shpikurat, çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje dhe lajthitje nga e vërteta dhe çdo lajthitje nga e vërteta përfundimin e ka në zjarr. Më pas po kujtojmë se në mësimin e kaluar patëm folur mbi hadithin e radhës hadithi i Enes ibn Malik Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë kur pejgamberi sa selam futej në banjë, pra për të kryer nevojat e tij, unë dhe një djalosh pothuajse i moshës sime, i shkonim nga pas pra për t'i shërbyer me një enë të vogël prej lëkure të mbushur me ujë dhe me një shkop me majë dhe pejgamberi sa selam pastrohej me të dhe folëm pra shkurtimisht mbi kuptimin e këtij hadithi herën e kaluar dhe mbi dobitë që përfitohen nga ky hadith قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره ذكر لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول والمقصود أنه لا يأخذ ذكره بيده اليمنى في حال البول فإن فعل فقد خالف آه، نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا Tre norma bazë të edukatës së muslimanit. Dy të parat kanë lidhje me kryerjen e nevojave personale. Pra, në fillimin e hadithit thotë që nuk duhet ta prekë dikush prej nesh organin e tij me të djathtën kur ka nevojë që të urinojë. Dhe pra nuk duhet ta prekë gjithsesi organin me dorën e djathtë. Për këtë çështje, pra mbi këtë çështje dijetarët janë të ndarë Ky është i dukshëm dhe i qartë në pamjen e jashtme të hadithit dhe duke qenë që nuk ka argument tjetër i cili tregon se e ka prekur ndonjëherë pejgamberi sa organin e tij me të djathtën, atëherë pra praktikojmë këtë këtë bazë, pra ky gjykim që sepse qortimi ose ndalimi ka ardhur për gjërat e ndaluara pra haram. Naam. أنه لا يصح أن نقول بالتحريم مع انعدام الدليل لا يوجد دليل يحرم ذلك ولكن آه، ينبغي للإنسان ترك هذا الشيء آه، لأن اليمين مكرمة ومشرفة فلا ينبغي فعل ذلك في أثناء البول ولا في غير أثناء البول أما في أثناء البول فحرام كما ذكرنا Dhe mendimi i dytë është që është e lejuar. Pra, sepse grupi i dytë thotë që pejgamberi selam e ka kufizuar prekjen e organit gjatë urinimit, pra nuk ka folur për situata të tjera jashtë urinimit. Dhe nuk mund të flasim, pra nuk mund të ndalojmë apo të lejojmë gjëra, domethënë pa argument të drejtpërdrejtë. Gjithsesi, më prej pre edukatës dhe më e kujdesshme është që edhe edhe jashtë urinimit mirë është domethënë që mos preket organi me dorën e djathtë, duke qenë që dora e djathtë është dorë e nderuar dhe e fisnikëruar në Islam dhe përdoret për punë të pastra dhe të mira. Naam. Al-adab al-thani qawluhu wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi. Bi ma'na la yastanji wa la yastajmir. من الخلاء بيمينه سواء أكان يغسل ذكره أو دبره بالماء أو يمسحها بالحجارة فلا ينبغي استعمال اليد اليمنى في ذلك واختلف أهل العلم أيضا في هذا الأدب هل هو هل النهي عن التمسح باليمين محرم أو مكروه منهم من قال محرم ومنهم من قال مكروه فقط dhe thotë pejgamberi selam dhe as mos të pastrohet me të djathtën pastrimi këtu bëhet fjalë qoftë për, për istixhmarin për pastrimin me gur apo qoftë për uh, istinxhen për për pastrimin me ujë. Pra, nuk duhet të pastrohemi qoftë nga mrapa, pra për nevojat për urinën e madhe dhe qoftë nga para, pra për ujët e hollë, për urinimin me dorën e djathtë. Prap, edhe në këtë çështje dijetarët kanë ihtilaf, kanë mospajtim, kundërshtim midis tyre, një grup thotë që është haram, tjetri që thotë është mekruh, mak haram, do të thonë ndaluar, mekruh e urryer. Dhe ajo çka është e dukshme në hadithin tonë është se është haram pra. Dhe fakti që nuk ka argument tjetër apo tekst tjetër i cili do ta nxirrte këtë gjykim, domethënë nga harami në النهي شامل للرجل والمرأة فالرجل ينهى عن أن يمس ذكره والمرأة تنهى عن أن تمس فرجها فالنهي يشمل الجميع وإنما ذكر آه، الذكر هنا آه، من باب التغليب فقط وإلا فالخطاب عام للرجال والنساء قال الإمام ابن الملقن رحمه الله Al mar'atu kar rajul fi hukmi mass al qubul wad dubur bil yamin. Naam. Dhe sigurisht në këtë hadith ndalimi pra i prekjes së organit apo i pastrimit nga papastërtitë i përfshin qoftë burrat dhe gratë porse është folur domethënë sikur hadithi من النهي من نهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن مس الذكر باليمين هو أن اليمين آه، محترمة ومأمور بصيانتها ولأنه إذا باشر النجاسة بها ربما تذكر آه، ذلك عند تناوله للطعام والشراب أن يمينه باشرت النجاسة فيتقدر بذلك وينفر طبعه من ذلك وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعجبه التيمم آه، في آه، أو آه، نعم في تنعله وترجله وطهوره كما سبق معنا يعني في الأشياء المكرمة والأشياء التي فيها شيء من القذارة أو كذا كان يجعلها بالشمال كما سبق ذكر هذا عند الكلام على Kur dëshiron që të hajë ushqim atëherë, edhe ushqimi do të ndotet me këtë gjë, pra me këtë veprim. Dhe siç kemi paraprirë në hadithin që thamë që pejgamberi selam preferonte të djathtën në të gjitha çështjet e tij, pra në veshjen e këpucëve, nallaneve apo në krehjen e flokëve, apo në ngrënie dhe në pirje pra treguam që e djathta ka këtë rëndësi dhe këtë nder dhe respektim në islam لا يشرب ويبقى النفس يعود إلى داخل الإناء بل ينبغي عليه أن يمسك نفسه ويشرب الشربة الأولى ثم يبعد الإناء عن فيه ويتنفس ثم يعيد الإناء مرة أخرى ويشرب ولا يتنفس فيه ثم يزيحه عن فمه ويتنفس ثم يشرب الثالثة فيكون قد شرب ثلاثا ولم يتنفس في داخل الإناء بل تنفس خارجه وهذا الأدب أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في عدد من الأحاديث ونهى صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتنفس الإنسان في وسط الإناء إذا كان يشرب وهذا التأديب مبالغة في النظافة كما يقول العلماء لأنه قد يخرج مع النفس Pra në të. Pra, mosmarrja frymë në enë është mos të fryjë në enë kur dëshiron robi që të pi në të. Pra, e merr enën, pi prej saj, e mban frymën, e largon enën dhe merr frymë jashtë. E merr për së dyti, pi në të, e mban frymën, e largon enën pra gotën apo me çfarë po pi, edhe merr frymë jashtë, edhe herën e tretë, pra pi me tre herë, e pi e mban frymën e largon enën dhe merr frymë jashtë Pra duhet të marrësh frymë jashtë dhe nuk duhet që të marrësh frymë në enë. Këtë edukatë pra na i ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka edukuar dhe ka e ka e ka tepruar e ka ekzagjeruar në këtë sepse njeriu kur pi ujë apo një lëng tjetër në dëshiron që të pijë domethënë diçka në një enë atëherë qoftë frymëmarrja e tij mund të përmbajë mikrobe apo mund të apo pështyma e tij apo sekrecionet që dalin domethënë të tjera nga goja, apo avulli i gojës së tij, dhe me këtë mund të ndoten pra të tjerët nga, nga këto gjëra, ose mund të mund të kenë të vështirë domethënë që të pinë në të njëjtën enë, mbasi kanë parë një person që domethënë që ka pirë në atë enë dhe ka marrë frymë në të. Dhe kanë ardhur disa pra më se një hadith, وأكمل فإن شرب مرة واحدة فلا يأثم ولا يحرم عليه ذلك إلا أنه إذا أراد أن يتنفس فلا بد أن يزيح الإناء عن فمه ويتنفس في خارج الإناء ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه أهنى وأمرأ بمعنى أن ذلك أهنى للشارب وأمرأ له يعني أروى لعطشه الذي يقطع الشراب ثلاث مرات يشرب ثلاث مرات هذا أهنأ أهنأ له وأمر بمعنى أنه أروى لعطشه فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والمسلم يحرص على مثل dhe merrte frymë jashtë enës, pinte herën e dytë, merrte frymë jashtë enës dhe pinte herën e tretë. Dhe ka thënë në këshillën e tij, kjo është ehne ue emra, pra është më e lehtë për pirësin dhe emra pra është që ia shuan më mirë etjen atij. Pra ky hadith, që sapo përmendëm e përforcon hadithin tonë, në të cilin flitet për ndalueshmërinë e marrjes frymë pra në enë edhe besimtari musliman duhet që të kujdeset dhe të pajiset me këto veti morale dhe t'i pranojë dhe t'i marrë këto këshilla nga pejgamberi sa selam dhe t'i shëmbëllejë pra atij të përngjasojë me të në të gjitha uh, gjërat e tjera në veçanti domethënë në në këto këshilla pra në pirjen e ujit në enë والأكل آه، ربما يأكل الإنسان لا سيما إذا لم يغسل النجاسة إذا لم يغسل يده التي مست النجاسة غسلا جيدا لها أضرار فمثل هذه الآداب التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيها حفاظ على صحة الإنسان فالمسلم يتركها أو يفعلها أولا يعمل بمثل هذه الآداب أولا آه، بنية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثانيا يقي نفسه وأهله من مثل هذه الأضرار التي تترتب على آه، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها نعم Pra në këtë edukatë madhështore gjithashtu ka kujdesje dhe ruajtje për shëndetin e besimtarit, pra sepse edhe nga ana shkencore dhe mjekësore është zbuluar çka e përforcon këtë fakti që njeriu nëse do të hajë domethënë me duart që ka prekur papastërtitë apo në qoftë se merr frymë brenda enës kur pi në të, atëherë kjo do të shkaktojë sëmundje edhe pasoj qofë për të edhe qoftë për njerëzit e tjerë që bashkëjetojnë domethënë me të. Gjithsesi besimtari, në radhë të parë duhet që nëpërmjet këtij hadithi dhe pajisjes me këto, me këto edukata dhe me këto norma kaq të bukura dhe të larta të islamit, Në radhë të parë duhet të bëjë nijetin, pra të ketë nijet që të përmbushi këshillën dhe të ndjeki udhëzimin e pejgamberit alejhi selam, dhe së dyti duhet të jetë i bindur që nëse e kundërshton domethënë këshillin, këshill, këshillën dhe udhëzimin e pejgamberit selam, sigurisht që ai do të ketë pasoja dhe dëme mbi to. Na. Intaha Lusim Allahun e Lartësuar që të na furnizojë me sinqeritet dhe të na drejtojë në punët tona, të na japi dituri të dobishme dhe punë të mira. Falënderimet janë për Allahun e Lartësuar një dhe i vetëm dhe salavatet e selamet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Janë mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij.